Znači, al nepravda, slavlje dunjalukom. I nema područja. I nema sloja. I nema skupine da nije u ovom grijevu. Neko svjesno, a neko dune dalje, a neko manje svjestan. Ovo je opasan grijeh. Zbog ovoga grijeha Allah subhanahu wa ta'ala šalje velike kazne i kažnjava i uništava i mijenja ljude i narode, šalje razne vidove potlopa, zemljotresa, požara i ostali katastrofa. Pa ćemo mi uz Allahu tabarake wa ta'ala pomoć. Puno je zulumata, puno je vrsta zuluma koji se čini ali ćemo se mi uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć skoncentrisati samo na tri vrste, a one u stvari sakupljaju u sebi sve ono što bi trebali više od toga kazati. Pa prva vrsta zuluma je zulum koji se zove širka Allahu subhanahu wa ta'ala. To je najveći grijeh koji se može na zemlji počiniti. A to je nakon toga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i ljude i čine namjenski da ga obožavaju. Ogaflete se džini i ljudi i okrenu se od toga i počnu da obožavaju nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili u samom ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala pripišu druga. Pa je ovo najveći zulum koji se danas čini na zemlji i on je uzeo najviše maha. Da milijarde ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala pripisuju druga i da obožavaju nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo najveći zulum koji se može počiniti na zemlji. Druga kategorija zuluma ili druga vrsta jeste zulum da čovjek, to jeste da robovi, gospodarovi, jedni drugima čine zulum. Ovo je isto tako danas ono što je epidemijskog maha na Umjesto da ljudi uživaju da pravdu uspostavi i da pravedni jedni prema drugima budu, ljudi danas svjesno, a malo je oni koji to čine nesvjesno, čine zulum jedni drugima. Ovo je veliki grijeh zbog ovoga Allah subhanahu wa ta'ala uništava sela i gradove i šalje razne kazne. I treća kategorija zuluma jeste da čovjek sam sebi načini zulum. A to je da čovjek griješi prema svome gospodaru. da čovjek čini grijehe, a Allah ga stvorio da izvršava naredbe i da se prođe grijeha. Pa ove tri kategorije ili ove tri vrste zuluma danas, draga moja braćo, caruju na ovome dunjalučkom mejdanu. Ljudi su opušteni, izgubljeni, Kama su se na nivo životinja spustili da Allah te bareke o ta'ala sačuva i zaboravili su da će se pred Allahom subhanahu wa stajati i teško račun polagati osim kome se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje pa da bude juhasebu hisabe jesira da bude sa njim lahko račun sveo. Kaže uzvišeni za početak, opisujući stanje ljudi i govori svima nama i vjernicima i nevjernicima pa kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبُصَارِ Nemoj nikako da misliš ili nemoj nikako da ti račun pokaže da je Allah subhanahu wa ta'ala dobro ne motri ono što rade silnici, što rade glavini. Nemoj misliti, dragi Allahov robe, ovo što se dešava od na zemlji, što rade državnici, što rade države, što rade sistemi, što rade skupine, što rade narodi i nacije. Vola tahsabanna Nemoj nikako da misliš ili računaš da Allah dobro ne bdije i ne posmatra sve ono što rade silnici, Innema juahiruhum li jomin teška sufile abasar. Ali Allah to odgađa do kada? Ima do kada? Do dana kada će se ljudima pogledi u oči. Ha? Šta sad? Eto, mislio si da nikada sudi dan neće doći. Da neće biti pitan, robe, za to sve što si od nereda činio. Ako će se Jaume teška su fil abasar, ako će se toga dana, sudnjega dana, pogledi ukočiti, hoće li drugi organi normalno raditi? Ne možemo kazati osim da logički zaključima i dokazi su šerijetski na našoj strani, da će se čovjek sav da će dijete pobjediti, posjediti. Da će trudnica trud svoj pobaciti. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد pa će ljudi na sudnjeve danu kao pijanice izgledati. A oni nisu alkohol pili, nego je Allahova kazna žestoka. zabranjuje zulum. I zbog tog zuluma mnoge kazne ljudima da pogledaju, vidi, da vide svojim očima šalje. Pa nakon toga što govori o blagodatima kroz koje ljudi prolaze da zahvalni Allahu budu, navodi šta se dešava sa onima koji čine zulum. Kaže, petilke bujutuhom خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Kaže, njihove kuće koje su opustošene zbog zuluma koga su činili. Naselja čitava opustošena. A zašto su opustošena, kaže uzvišeni, bima volemu zbog zuluma koga su počinili. ajet za narod koji razumije. Za narod koji zna da se iz ovoga izvuče velika pouka da se Allahu subhanahu wa ta'ala ne smije zulum činiti. U hadisu koji je hadis se kuci, znači prenosi Resul sallallahu alaihi ve selleme od svoga gospodara kako je došlo u muslimom sahihu od Ebu Zara radijallahu ta'ala anhu, da je Resul sallallahu alaihi ve selleme prenio od svoga gospodara gdje gospodar kaže ja ibadi inni harramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا O robovi moji, ja sam sebi zulum zabranio. Allah gospoda, koji je sve pravedno stvorio, sebi sam, kaže, uzvišeni zubom zabranio i učinio ga među vama zabranjenim, fela tablaremu. Pa nikako nemojte jedni drugima zubom činiti. Osobina Allaha subhanahu wa ta'ala da je Allah pravedan i da zagovara pravdu i da će pravedne pomoći, a da će silnike, valime, još, na, još na ovome svijetu žestoko kazniti. I pogledajte svakodnevno svakodnevnog vašeg života kako završavaju silnici. Kako je završio Fir'aun? Kako su završili narodi kao što je Adi Temud? Kako su završili oni koji su Nuha ismijavali? Kako su završili oni koji su Rasula sallallahu alaihi ve sellem najbolje čeljade koje je zemljom hodi iz, Medine, iz protjerali? I u Medinu mu došli da mu zulum čine. Kako završavaju silnici i u ovo naše vrijeme? Allah subhanahu wa ta'ala svakodnevno nam pokazuje šta se dešava i šta će se desiti sa onima koji počinu ovaj veliki grijeh. A mi smo još uvijek od velikog grijeha koji iz dina izvodi. A to je širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanuhu se obraća vjernicima da oni povedu dobro računa, da i nema slučajno u ove gulumu, jer onda se više vjernicima ne mogu zvati. Bez obzira kakva imena nosili i o sebi lijepo mišljenje imali, ili neko ih sa Ahmedijom proglasio vjernicima, oni vjernici kod Allaha subhanahu wa ta'ala nisu. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كاجة أزبي شني أوني كوي بيرويو إنيس سوي إيمان وبرل لسا ظلم أولئك لهم الأمن أولي جائبتي سيقونس وهم مهتدون i ovi će biti Hoćeš li da znaš ko je upućen i ko je siguran, ko ne strahuje kad mu žandarmerija pretkuću bahne ili kada ga ne vješa stavljaju ili kada mu doživotne padnice određuju zatvorske ili kada ga iz njegovog rodnog mjesta progone ili kada ga života lišavaju. Biće znači siguran onaj i bit će upućen onaj ko ne čini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Bileži Buharija i Muslim od Abdullaha ibn radi Allahu ta'ala anhu kada su ashabi čuli za ovaj ajet alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa muhtadun oni koji budu vjerovali i ne budu svoj iman zulumom uprljali, takvi će biti sigurni i takvi će biti upućeni. Pa je ovo zabrinulo ashabe a poslanika sallallahu alaihi ve selleme, pa su rekli ko to od nas ne čini zulum o Allahu poslaniće. Jer Allah Đelešanu kada opisuje čovjeka, kaže innehu kana zalumen džahula, čovjek je nasilnik i džahil. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Ovaj emanet smo mi ponudili, emanet pravde, emanet vjere, emanet držanja do prirodnih i normalnih principa, da svako dobije svoje pravo, smo ponudili nebesima, zemlji i brdima, fe bejne i jahmilneha wa ašfakne minha, pa su se, odbile su taj emanet i pobojale se tog emaneta. Wa hamlehel insan, ali taj insan miskin, on u ovome slučaju On je podnio emanet vjeri. Zašto? Inna ukana zalumen džahula, zato što je insan silnik, valim, i On bi da za svašta se on pita. I da on bude funkcija na svim položajima. Ništa bez njega ne može. Pa taj insan čini zulum. I evo ashabi kažu, a ko to od nas, o Allahov poslaniće, ne čini zulum? Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, lej se nije to tako kako vi ovaj ajet razumijete, Innema huve kema kale lukmanu li ibnihi. Nego je ovaj ajet onako kako je kazao mudri Lukman svome sinu. A šta kaza mudri Lukman svome sinu? Ako ne to da ga upozori na najveći zulum, a evo mi upravo o njemu govorimo, kada kaže ja ne la tušrik billahi, inne, inne širke la zulmun Kaže, o sine moj, Nemoj Allahu druga pripisivati. I onda objašnjava šta je najveći zulum. Pa kaže, inne širke la zulmun azim, jer je pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala najveći zulum. Pa šta očekivati, draga moja braćo? Šta očekivati ako ljudi svjesno obožavaju krave, konje, bikove, majmune, ljude, žene, brda, planine, sunce, mjesec, a sve su to Allahova stvorenja. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا Ljudi uzmaju druge bogove mimo Allaha Đelešanu. Juhibbunahum ke hubbillah i oponašaju se ili se obode prema tim božanstvima i vole ih kao što se Allah voli. Znači, potpuna, potpuni ibadeti. A to je strogo zabranjeno i to je najveći zulum. I čovjek ako ovaj zulum bude činio, bit će ponižen na ovom svijetu. A onda džehendem za ebeda. I zato pogledajte ljude kako izgledaju. I na šta vam liče. I šta oni očekivati kada Allahu subhanahu wa ta'ala druga pripisuju. Osim da je Allah subhanahu wa ta'ala proklinje i da ih proklete na ovome svijetu. Pa kaže Allah Đalešanuhu Ela ranetullahi ala Neka je Allahovo proklestvo na one koji čine zlom. To jeste na one koji pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala druga, koji čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala, danas Allah žele šanom ove vrste i ovoga širka i ovoga zuluma sačuva. Draga moja braćo, zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki 13 godina, a u Medini još nastavio 10 godina, kratko rečeno sav svoj život potrošio da ljudima objasni koga obožavati, a koga zanijekati. Ovo je smiješno nekim ljudima koji se intelektualci zovu. Ovo je smiješno mnogim ljudima koji bismil islam govore i penju se na ovakva mjesta. I oni ne vide da je ovo prioritetno pitanje, svi pitanja. Pa zato imamo ljude oko sebe. I još je najveća žalost onoga Hindusa, lako ćemo mi sa njim. Židove i kršćane, samo da se hoće upustiti u raspravu. Lako bi mi sa njima, jer ne mogu oni svoju neutemeljenu teologiju braniti. Zato oni nas od Islama obraćaju. Neće da se mi verbalno nosimo i dokazujemo ko je na istini, a ko je u zabludi. Ali je da ljudi koji se Islamu pripisivaju, naši očevi, naši djedovi, naša bližnja i daljna rodbina i naše okruženje. Mnogi ljudi su upali ovaj veliki grijeh, ovaj veliki vulum, dijelo koje čovjeka izvodi iz dina. Jer čovjek ne smije Allahu subhanahu wa ta'ala pripisati druga, niti uzeti nekoga za posljednika do Allaha subhanahu wa ta'ala, niti tražiti pomoć od mrtvaca i od nekakvih kamenja i drveća i vjerovati da ti nekakvi znaju nevidljivi svijet i rješavati pitanje sreće na pogrešnoj adresi. A ovo se sve dešava s ljudima koji na, mi živimo. Pa ćemo vidjeti ljude, mnogi klanjaju, ali se boje Islama više nego naše komšije nevjernici. Pogledajte kako se dešava sada u svijetu. Ljudi koji klanjaju braću i koji su mnogi hafizi Kur'ana, to je njihov jezik i onda je puno lakši. Ali se bore protiv Islama više nego što bore se židovi kršćani. Ova sada vojna klika u Misru. Spremna je milione ljudi da stavi nakladu i da ih pobije. Samo da ne dođe pravda na dunjalu. Nego da se čini zulum. Pogledajte milione Sirijaca koji nakon tri godine rata još uvijek ne klanjaju. I još uvijek od Amerike i nevjernika pomoć traži. Došli im najbolji sinovi da im pomognu. Ostavili svoje tople stanove, ugodne kuće, svoje žene i svoju djecu, da se žrtvuju zato što je to pravda i obaveza muslimana, muslimanu da pruži ruku. Kako za bitemenin kalila, za male pare tragaju za muđahidom da ga ubiju, kao da je to lopov koga treba pod hitno skonca zemlji. Zbog čega? Pa zbog toga da bi se svojim bogovima mimo Allaha čandešanu odvorili i od nešto od unjalučkih dolara i dirhema u svoje džepove stavili. Pa je ovo zulum i ovo je veliki grijeh koji čovjeka izvodi iz dina, pa molim Allaha tabareke ta'ala da nas ovoga dugoma sačuva, jer je to poniženje na ovome svijetu i vječni boravak u džahnemu na onome svijetu. Druga vrsta zuluma, kazali smo, jeste zulum bejne nas. Zulum da ljudi čine jedni drugima zulum. A to je otimačina, to je prevara, to je laganje i petljanje, bespravno jedenje tuđih metaka, bavljenje kamatom, ovo što rade ovi naši. Samo kada kažemo da su tu sa nama, u našem okruženju, onda su naši, ali mi nikada lopove ne svojatamo. Džaba i, i nek idu sa svojim lopovlukom kogod oči. Evo Allah je ponizio na dunjaluku. Pa nije lako sada ni jednom lopovo, lopovi u prevodu političar, jer politik je lopov, politika znači lopovluk, petljanje, laganje. Eto vidite kako je Allah Đelešanu ponizio na Dunjaluku. Pa im je zemlja postala tjesna. Još malo neće ni u zahod smiti otići, a da nekakvog sikuritija i uhodniku nemaju. Ovo je samo kazna od Allah Đelešanu. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže Ola tekulu baltil. Nemoj nikako da bespravno ljudske i imetke jedete. Da otimate od ljudi. Da trpate u svoje čepove. Da narod na takav način ponižavate. Pa je ova vrsta zuluma isto tako, draga moja braćo, veliki grijeh i opasna jer je ona poniženje na ovome svijetu, a onda bolna patnja na sudnjeme dane. Hadis kod muslima u džabira, radi Allahu ta'ala anhum, da je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao Ittaku zulme fe inna zulme al zulumat, ittaku zulme fe inna zulme zulumatum jeumil qiyame. Bojte se nasilja, bojte se zuluma, jer je kaže zulum zulumat jeumil qiyame. Jer će taj zulum koga ljudi jedni drugima čine na ovome svijetu biti zulum na kvadrat ili zulum u množini na sudnjeme dan, te će onda čovjek vidjeti da će pravi propalica, pravi bankrot na ovome svijetu biti. Zato što će se tamo pravedno suditi i svak će svoje pravo dobiti pa šta misliš kakav će biti bilans ili balans, bilans onoga magluma, a kakva će biti strana valima, on će ostati bez ičega, pa će to za njega biti zulumat, i ovome Krijame, pravi hulum i pravo poniženje na sudnjeme danu. Pravo poniženje na sudnjeme danu. Kaže, razni su, draga moja braćo, vidovi zuluma ljudi prema ljudima, pa se bogataši i življavaju sa sirotinjom, pa se moćnici jaki, mišićavi, ismijavaju i poližavaju, i življavaju sa nemoćnima. Ljudi ponižavaju žene, Muškarci poližavaju žene, a i danas žene ponižavaju ljude. Moćnici na položaju koriste policiju i ove aparate da se na ljudima iživljavaju. Pa kažemo, pogledajte kad se sabuda. Mnogi su ljudi gledali ili čuli da je na jednu šakicu ljudi koji su se odvojili i distancirali od ovih grijeha tadašnji ministar nesigurnosti Sadik Ahmetović šalje preko šest stotina do zuba naoružanih specijalaca da bi unio strah i paniku i sprepadao svakog vjernika koji bude htjeo da učini tada grijesima. Pa nije dugo vremena prošlo Isti taj Sadiković, Allah Đelešanu ga je ponizio. Pa mu je svašta nešto prikazano, što ne ide moralnom čovjeku pod kapu. A evo sada vidimo kako je poniženje došlo na tu miliciju. Eto, nisu fasovali od ljudi koje oni planiraju pomesti i koji su jedini pod navodnim znacima problem u ovome društvu, nego su fasovali od svog naroda, od istog tog naroda. Ovo je samo dokaz kazne od Allaha želešanu, I tom narodu i ovoj milici. Pa zato se treba strpiti a poniženje će svakom silniku, zalimu, doći na one svijetu prije onoga svijeta. U hadisu kod Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, u muslimom sahihu, je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kaže, silfani min ahli nari, lem arahuma qavmun ma'hum, sijatun ke eznabil bakar, yadribune biha an nas. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada je bio na mirađu, vidio je dvije skupine najbrojnijih ljudi u džehennemu. Dvije skupine ljudi u džehennemu. Prva skupina su žene. Najbrojniji sloj stanovnika džehennema su žene. Pa je ovo poruka ženama još je u hadisu ovome istom došlo. Kjasijatu na arijat. Pokrivene, a otkrivene. Mnoge naše žene misle da su pokrivene. Misle da je to taj hijab koga je Allah objavio. A ja kažem i kod naših žena koje nikabe nose, neka se zapita je li to taj nikab, je li to hijab, je li to zastor kojega su nosile naše majke, koga su nosile sarinke i i Ide i taj nikav danas često ukrašen raznim ukrasima i oskrnavljen onakav kakav bi trebao biti. A šta je onda sa onima koje nisu tako obučene? Šta je onima koje smatraju da su, da je hijab pokriti kosa sve ostalo pokazati? Pa je opisao poslanik sallallahu alaihi da su pokrivene, otkrivene. I da su im glave poput kravlji, poput tebi, grba. Neće ući u džennet i neće osjetiti mirisa. A druga skupina u džehennemu su, znate li ko? Milicijama, milicija sa pendrecima. Pogledajte kako u Kur'anu ima za svakoga rengen. Zato djeca ne vole miliciju. Zato taj sloj ljudi niko ne voli. Niko ne voli da mu se čini nasilje i nepravda. I da mu se prijeti. Pa će takav biti ponižen na ovome svijetu. A onda bolna patnja na onome svijetu. A kaže to su oni koji će biti u vatri. Narod, kaumun mahum sijaltum ke bakar imaju palice kao da drže kravlje repove u svojim rukama. Jadribuna bihen nas i šta rade sa kravnim repovima? Ne tuku zemlju, ne tuku jabuku da obore koji jabuku narodu, ne, ne, tuku ljude s tim pendrecima. Pa je zbog ovoga mjesto u Čehennemu, pogotovo danas tuku nepravedno, Nekome treba pendrek, nekome treba i više od toga. A bi islam. Ali ako je islam to tako kazao, islam je pravedan, a ne ako je to kazao ministar nesigurnosti ili drugi ministar financija koji ne zna šta će i kako će i kuda će sa svojim zlatom pobjeći. Mislio je i Zainul Abidin u Tunisu da će vječno carovati ali je od strah u kosti ušao i uspio je nekako se do Saudije sakriti, ali se neće od Allaha sakriti, ne može umaći. Biće ponižen, a već je ponižen. I tako će biti završetak svim silnicima. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da ne budemo, da ne budemo od Najveći zulum, draga moja braćo, čine u ljudskom domenu židovi. I onda ostali nevjernici. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Lekad sebi Allahu qavla alladina kalu Inna Allahe faqirun wa nahnu Se nektubu ma kalu wa qatlahum l'anbijaha bi gajri haq. Wa nakulu zuku adab al-hariqa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah je čuo one koji kažu mi smo bogati, a Allah je fakir. Allah nema ništa. Allah je pokara, a mi smo bogati. Se nektu ma kalu, mi ćemo to zapisati što su oni rekli وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ I to što su poslanike, ovo je braćo sve zulum, ne može biti veći, bestravno ubijali وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقَ A zatim će se na sudnjeme danu kazati, e sad ćete kušati bolnu vatru, žestoku vatru koja prži i pali, da nas Allah te bareke od tada toga sačuva. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسakvoj ovoj vrsti zuluma se mora puno govoriti i može se puno toga kazati, a sve da bude kala Allahu wa kala Rasul, ali mi ćemo samo onako da po koju kap kažemo ne bili se razumom obdareni, okoristili i oni do koji naša riječ dođe o ovome debelo i duboko razmislili, jer ako budemo nastavili da činimo zulum, onda ćemo izazvati sržbu Allaha tabareke u ta'ala i bit ćemo uništeni kao što su bili uništeni narodi prije nas. Kaže Resul sallallahu alaihi ve a hadis je kod imama Ahmeda od Ebu Bekrata radijallahu ta'ala anhu, kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, ma min ahra an yu'ajjale Allahu عقوبته لصاحبه في الدنيا ما أن يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem nema grijeha koga će Allah ubrzati ubrzati kaznu toga grijeha još na ovome svijetu a to ne znači da neće biti debelo kažnjen na onome svijetu od onoga ko čini babi, ko čini nasilje i ko prekida rodinske veze. Znači, ko želi da bude na dunjaluku žestoko kažnjen i da mu dođe brzo kazna, samo neka čini zulum. Samo neka čini zulum i neka prekida rodinske veze, pa će vidjeti šta će se sa njim brzo, brzo na dunjaluku dogoditi, a tek šta je onda na sudnjeme danu. Isto tako došlo je kod Ahmeda od Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu da je Resul sallallahu alaihi wa sallam kazao ثلاثة لا ترد دعواهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم kaže trojici Allah subhanahu wa ta'ala neće odbiti dovu. Biva trojica, ako zadove, Allah subhanahu wa ta'ala će odmah ukabuliti pravedni imam. El imam adil. Iman koji je pravedan, koji hoće da se pravda uspostavi na zemlji i postač kada hoće da iftari. Pred sami iftar Allah u postaču neće domu odbiti i dova zloma. Dova koji je čovjeka kome je zulom pa se on obrati Allahu subhanahu wa ta'ala i zamoli ga Allah subhanahu wa ta'ala tako će odmah se javiti i njegovu dovu i njegovu dovu primiti. I treća vrsta zuluma, draga moja braćo, jeste zulm li nefsihi. Čovjek da čini sam sebi nasilje. To je ono u što smo svi mi upali. Znači, nema čovjeka danas da sebi ne čini zulum. Pogotovo ove vrste zulum. A to je da čovjek čini grijehe Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa Allah upisiva i kaže u svojoj knjigi da imaju tri vrste ljudi.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 To je dobrota i veliki, i veliki uspjeh. Zato Musa alaih salatu wasalam, kada je odgurno onoga kopta i Allahovom dozvolom ga ubio, odmah se Allahu tabareke wa ta'ala obratio i Allaha subhanahu wa ta'ala zamolio Kale rabbi inni zalemtu nefsi fa fagafara lehu innahu huwa gafuru rahim. Pa kada je to uradio, kaže rabbi, gospodar moj, inni zalemtu nefsi ja sam se prema sebi ogriješio, pa firli oprosti mi, pa gafara lehu. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala odmah oprostio, innehu huwa gafuru rahim. Allahovo svojstvo je, Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji prašta i koji je, i koji je milostiv. Zato, draga moja braćo, moramo se čuvati zuluma. Pogotovo zuluma koji se zove širk. A to je ono u što je upao dobar dio ovoga čovečanstva. Moramo se čuvati zuluma koji se zove zulum bejne nas. Zulum jedni drugima da činimo. A to je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem وَتَّقُوا ظُلْمَ إِنَّ ظُلْمَ لَظُلُمَاتِ يَوْمِ الْقِيَامِ čuvajte se zuluma, jer je zulum zulumati na sudnjeme danu. I na kraju da se čuvamo zuluma koji se zove zulum samom sebi. Da se toga čuvamo i da svjesno grijehe Allahu te bareke ta'ala ne činimo. Da budemo kao što je Allah subhanahu wa ta'ala opisao one koji žure prema džennetu pa kaže وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Požurite ka džennetu čija je širina koliko je između nebesa i zemlje, pripremljena za bogobojazne, a onda opisiva ko su bogobojazni.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 I ovdje Allah precizno govori da se sebi sami griješe. To jeste da se o sebe ogriješili. A u valemu anfusehum. Ogriješili se. Sami grije počinili. ali svijet, se Allaha Đelešanu. Sjete se gospodara, sjete se potrebe za tobom, vrate se Allahu Đelešanu, u lemju sirru ala, ma I više se ne vraćaju na grijehe koje su činili. Takvi će, takvima će Allah oprostiti i neće im više ove grijehe uračunavati. Zato molim Allaha barake wa ta'ala da sačuva nas bilo kakvog vida zuluma, da nas učini pravednima i da pravdu zastupamo i da za pravdu živimo i da se za pravdu žrtvujemo i molim Allaha te bareke da nas iz ovoga mraka, a na arapskom jeziku se prevodi isto tako mrak, da nas iz ovih mračnih mina grijeha izbavi na svjetlo i na nur, na svjetlo pravde Islama i prosperiteta i da Allah te bareke wa ta'ala ubrza pomoć i pomogne potlačene, pomogne mazlume, a uništi ili kazni na dunjaluku bolnom patnjom one koji nered i smutno čine i zulom ljudima svakodnevno ustrajavaju u tome.